بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz birodarlar alloh subhanahu va taolo bosgan qadaminglarga ajru hasanatlarni ato etgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni ushbu muborak shom diyorida muborak amal ustida jam qilganidaqa qiyomatda payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam bilan firdavs jannatlarida jam qilgan bo'lsin aziz birodarlar haq va botil deb nomlangan darsligimizni davom ettiramiz bugungi darsligimiz ushbu silsilaviy darsni oxirgi qismi inshaalloh ya'ni bugun o'ninchi darsni o'tamiz inshaalloh bu darsga kirishlikdan avval birodarlar avvalgi o'tilingan mavzularni qisqacha eslatmoqchiman siz bilan biz ushbu silsilaviy darsimizda haq va botil mavzusiga taalluqli bo'lgan muhim masalalarga to'xtalib o'tdik birinchisi haqni bilishlikni ahamiyati keyin haqni bilishlikni ma'nosi haqni sifatlari haqni alomatlari va haqni bilishlik yo'llari haq bilan botilni ajratishlikdagi qoidalar haq ahlini haqqi bo'lgan mavqifi munosabati va botil ahlini haqqi bo'lgan munosabati haqida suhbatlashdik jami mana shu mavzular haqida siz bilan biz suhbatlashdik bugungi darsimiz oxirgi dars hisoblanadi birodarlar va muhim dars bu darsimizda inshaalloh siz bilan biz haqdan buruvchi narsalar haqida gaplashamiz kishini haqdan burib ketadigan haqdan olib qochadigan masalalar haqida suhbatlashamiz demak haqdan buruvchi narsalar nima deyilinsa birinchisi birodarlar johillik va zulm zulm bilan johillik birodarlar o'zi aslan hamma yomonlikni asosi hisoblanadi yomonliklarni barchasi johillik bilan zulmdan kelib chiqadi johillik degani nima degani desa johillik bir narsani bilmaslik degan ya'ni masalan oq deyilsa, shu oqni oqligini bilmasa johil odam bo'ladi qora desa qorani qoraligini bilmasa johil odam bo'ladi mana shu narsani oddiy johillik deyiladi endi bir narsani teskarisi bilan tushunishlik esa masalan oqni qora deb olsa yoki qorani oq deb olsa mana bu narsani murakkab johillik deyiladi al jahlul murakkab deyiladi murakkab johillik bir narsani oddiy bilmaslik johillik uni teskarisi bilan bilishlik esa murakkab johillik deyiladi alloh subhanahu va taolo inson zotini sifatlab aytadiki va hamalahal inson innahu kana zaluman jahula u omonatni inson ko'tardi ya'ni qur'on omonatini mana bu din omonatini inson o'z zimmasiga oldi innahu kana zaluman jahula u o'ta zolim va o'ta johildir deydi alloh taolo lekin mana bu johillik birodarlar ilm bilan ko'tariladi agar ilm olmaydigan bo'lsa kishi johilligicha qoladi va mana bu johillik eng birinchi o'rinda hozir aytib o'tganimizdek haqdan bo'ladigan narsa va biz aytib o'tdikki johillik bilan zulm dedik kim bir narsani bilmaydigan bo'lsa shunga dushmanlik qiladi ya'ni johillikni orqasidan zulm kelib chiqadi inson bilmagan narsasini dushmani deydiyu maqollarda mana bu narsani oyat karima ham ta'kidlaydiki alloh taolo karimada aytadi balki ular o'zlari bilmagan narsani yolg'onga chiqaruvlar deydi ya'ni o'zlari bilmaganligi uchun haqiqatni tushunmaganligi uchun yolg'onga chiqarishadi yolg'onga chiqargandan keyin esa dushman bo'ladi shunday ekan birodarlar johillikni ziddi bu ilm ilm bu hidoyatga olib boruvchi yo'l insonlar zulmatda qolgan paytda insonlarni yo'lini yoritib beruvchi bir nur bu ilm haq bilan botilni ajratadigan narsa ham bu ilm agar insonda ilm bo'lmaydigan bo'lsa haqni topolmaydi inson va ilm bo'lishligi bilan birgalikda nima bo'lishlik kerak alloh taolo tarafidan tavfiq bo'lishlik kerak chunki ayrim ilmli odamlar ham adashib ketganligini guvohi bo'lamiz buni sababi nima desa ana shu ilm bilan birga tavfiqni bo'lmaganligi yoki ana shu odam ilmiga amal qilmaganligi tufaylikki nima bo'ldi alloh subhanava taolo uni adashtirib qo'ydi shuning uchun ko'p alloh subhanahu va taolodan ilmni va tavfiqini so'rashligimiz kerak inson haq bilan botilni ajratib olishlikda ilmga qanday muhtoj bo'layotgan bo'lsa xuddi shuningdek alloh taolo tarafidan bo'lgan tavfiqqa shunday muhtoj demak birodarlar birinchi o'rinda johillik bu haqdan insonni burib yuboradi shuning uchun inson o'zidan johilligini ketkizishlik kerak har bir narsani muolajasi ham bu ilm va haq bilan botilni ajratishlikdagi tarozi ham bu ilm agar inson ilmi bo'lmaydigan bo'lsa johil bo'ladigan bo'lsa o'ziga ham zarar yetkazadi va johilligi tufayli boshqalarga ham zarar yetkazadi mana hadisda keladi imom muslim o'zini jomi shohida keltirgan hadisda hadisni mazmunini keltiramiz bir kishi to'qson to'qqizta odam o'ldiradi va alloh subhanahu va taolo uni qalbiga tavba qilishlikni solib qo'yadi tavba qilmoqchi bo'ladi to'qson to'qqizta odam o'ldirgandan keyin keyin yer yuzidagi eng olim odamni surishtiradi shunda hadisda keladiki fadulla ala rohibin bir ibodatgo'y rohib odamga dalolat qilinadi haligi odam rohib ya'ni ibodatkuy odam keyin haligi odamni oldiga boradida aytadiki men deydi to'qson to'qqizta odam o'ldirganman deydi tavba qilmoqchiman deydi shunda aytadiki sen to'qson to'qqizta odam o'ldirgan ekansan sen juda katta bir gunoh qilgan ekansan seni tavbang qabul bo'ladi deb o'ylamayman deydi shunda haligi odam g'azab qilib turib uni ham o'ldirib yuzta qilib qo'yadi. ko'ryapsizmi johil odam ya'ni ibodatgo'y lekin johil johillik bilan fatvo berishlik bilan nima qildi birinchi o'rinda o'ziga ziyon qildi uni o'ldirib qo'ydi ikkinchi o'rinda haligi odam bo'ldi meni agar tavba qiladigan bo'lsam tavbam qabul qilinmaydigan bo'lsa yuzta emas ikki yuzta ham o'ldiraveraman uch yuzta ham o'ldiraveraman xohlaganim xohlaganimcha o'ldiraveraman degan narsa qalbiga kiradi haligi odam lekin alloh subhanava taolo yana uni qalbiga soladiki yana tavba qilgisi keladi keyin yana yer yuzidagi eng olim odam surishtiradi fadulla ila alimin deb keladi fadulla ala alimin va bir olimga dalolat qilintiriladi haligi odam keyin olimni oldiga boradi bu avvalgisida rohibni oldiga borgan bo'lsa ibodatgo'yu ibodat bilan mashg'ul bo'lganu shuning uchun ulamolar aytadiki ahmad ibn hambalga nisbatlangan so'z vallohu alam inson ilmsiz ibodat qilayotgan bo'lsa olloh tomon ketayotgan odamu lekin yo'lda ketayotgan odam emas deydi ya'ni o'zini yo'lida ketayotgan odam emas deydi ilmsiz amal qilayotgan odam ilm bilan inson amal qiladigan bo'lsa ya'ni ilmsiz amal qilayotgan bu ketyapti yurib ketyapti lekin o'zini yo'lida ketmayapti u boshqa joyga ketib qolishligi mumkin lekin ilm bilan amal qilayotgan bo'lsa haqiqatdan yo'lni topib oldi va to'g'ri ketayotgan odam bo'ladi xuddi shuningdek mana mana hadisda kelgandek endi bu odam haqiqiy olimga da'vat qilin shunda olimni oldiga kelib shunday shunday bo'lgan to'qson to'qqizta odam o'ldirganman keyin bittasini o'ldirib yuzta qilib qo'ydim tavba qilsam bo'ladimi deganda seni tavbadan to'sadigan hech narsa yo'qdir deydi tavba qilgin deydi lekin aytadiki o'zing yashayotgan mintaqadan ko'chib o'tib hijrat qilib boshqa joyga borgin deydi keyin ana shu hadisda keladi boshqa solihlarni qishlog'iga ketayotgan paytda yo'lda vafot etadi azob farishtalari bilan rahmat farishtalari tortishadi e, rahmat farishtalari tavba qilgan azob farishtalari yo'q hali yetib bormagan deydi oxiri qisqasi jabroil alayhissalomni alloh taolo yuboradi o'rtalarida hakam bo'ladi rahmat farishtalari olib ketadi endi bu hadisdan olinadigan xulosa shuki birodarlar nimaga anavi olim odam o'zini yashab turgan joydan boshqa joyga ko'chib o'tishlikni maslahatini beryapti chunki inson haq yo'lni topishligi mumkin va haq yo'lga yurishligi mumkin gunohlardan tavba qilishligi mumkin lekin atrof muhitni buzuqligi yana insonni ana shu eski holatiga qaytib qolishligiga sabab bo'ladi shuning uchun bu odam ham tavba qilishligi mumkin edi lekin atrof muhitini yomon bo'lganligi uchun yana ana shu ishiga qaytib kelishligi mumkin shuning uchun ana olim odam nima deyapti ko'chib o'tgin deyapti va mana shu joyga ketayotganda vafot etadi oxiri ya'ni xulosasi shu bo'ladiki alloh subhanahu va taolo u odam tavbasini qabul qiladi va rahmat farishtalari olib ketadi u odamni ruhini demak inson ilm bilan birodarlar ilm olishlik bilan ilm bilan o'zidagi jaholatni ko'taradi ilm bilan inson haq bilan botilni ajratib oladi mana abdul qodir jiloniy rahimaulloh bilan bo'lgan voqeaki bu abdul qodir jiloniyni sofilar o'zlariga bir tariqat qilib olishib olgan bu odamni noto'g'ri shaklda bu odamga ergashishadi abdul qodir jiloniy ularni bidatlaridan bari bo'lgan odam o'zi aslan u kishi ahli sunna olimlaridan bo'lgan abdul qodir jiloniy aytadiki bir kuni shunday bir minbar ko'rilindiki u minbarda nur turardi deydi va aytdiki ey abdul qodir jiloniy men seni robbingman va men bandalarimga harom qilgan narsani senga halol qildim deb turib aytadi haligi nur shunaqa nurdan shunaqa ovoz keladi shunda shu gapni eshitishligi bilan abdulqodir jiloni aytadiki ixsa ya aduvalloh dedi ey ollohni dushmani jim bo'l deydi o'chir ovozingni deydi shunda haligi nur darhol zulmatga aylanadida ey abdulqodir jiloniy deydi sen ilming bilan meni mana bu fitnamdan qutulib qolding sendan oldin yetmishta odamni mana shu fitnaga tushirgandim deydi ya'ni bu shayton bo'ladi mana bu fitnadan qanday qilib qutulib qolyapti shubhadan ilm bilan qutulib qolyapti undan oldin yetmishtasini shunaqa qilib adashtirib yuborgan ekan keyin Qodir jinoniga aytiladiki bu buni shayton ekanligini qayerdan bildingiz deganda ikkita narsa bilan bildim birinchisi payg'ambar alayhissalomni shariati hech qachon nasx bo'lmaydi ya'ni hukmi o'zgarmaydi payg'ambar alayhissalomni davrida harom bo'lgan narsa qiyomatgacha harom bo'ladi halol bo'lgan narsa qiyomatgacha halol bo'ladi mana buni hukmi hech ham o'zgarmaydi men mana shundan bildim deydi ikkinchisi u men seni robbingman dedi anallohu la ilaha illa ana demadi men ollohman deyolmadi mendan o'zga iloh yo'q bo'lgan men ollohman deyolmadi nimaga chunki alloh taolo karimada aytadiki hal ta'lamu lahu samiya ollohga ismdosh bo'lgan biror bir zotni bilursizmi deydi bu olloh kalimasini mo'jizasidan mo'jizalaridan biri shuki birodarlar olloh lafzi bilan hech kim ismlanmagan xudolikni davo qilganlar ham birortasi men ollohman deyolmagan fir'avn aytgan ana robbukum alamin men sizlarni oliy robbingizman degan lekin ollohman deyolmagan faqatgina Alloh aytadiki alayhisolamga ana anallohu la ilaha illa ana fabudni ey muso men Allohman, mendan o'zga iloh yo'qdir menga ibodat qilgin Alloh lafzini hech kim hech qaysi xudolikni davo qilgan hech qaysi bir narsa Alloh lafzini ololmagan rob lafzini ishlatgan bo'lishligi mumkin xuddi fir'avn ishlatganda hozirda rivoyatda kelgandek shayton men robbingman deb turib aytayapti. mana shundan bilib oldim deydi buni shayton ekanligini qarang ilm bilan nima qilyapti ajratib olyapti shuning uchun birodarlar johillik kishini haqdan buruvchi bo'lgan narsalardan biri birodarlar ikkinchisi birodarlar haqdan buruvchi bo'lgan e, narsalardan biri ko'r ko'rona taqlid qilishlik va kishilar shaxslar borasida g'ulu ketishlik kofirlarni haqdan yuz o'girishligiga sabab bo'lgan narsalarni eng kattasi ham birodarlar shu ko'r ko'rona ergashishlik ko'r ko'rona taqlid qilish ota bobolarga ko'r ko'rona ergashishlik mana shu narsa haqqa ergashishlikdan kofirlarni ko'pini to'silib qolishligiga sabab bo'lgan alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون biz xuddi shuningdek sizdan oldin qishloqlarda ogohlantiruvchi yubordik ogohlantiruvchi yuborgan vaqtimizda u qishloqdagi zodagonlar dedilarki biz ota bobolarimizni bir dinda topganmiz ala ummadan murod bir din bir yo'l bir yo'lda topganmiz va inna ala asarihim muqtadun va biz ularni izlariga ergashamiz deb turib aytishgan edik ya'ni payg'ambarlar ogohlantiruvchilar kelgan paytda mushriklarni davosi nima bo'ldi desa biz ota bobolarimizni bitta yo'lda topganmiz biz ularni yo'liga ergashamiz deb ko'r koroni ergashdi va haqni rad qilishdi demak haqdan biruvchi bo'lgan narsalardan biri birodarlar ko'r koroni ergashishlik boshqa oyat karimada alloh taolo aytadiki أولو جئتكم بأهدى بما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون u payg'ambar agar aytsaki men sizlarni ota bobanglar topgan narsadan ham ko'ra sizlarga hidoyatliroq bo'lgan narsani keltirsam ham sizlar qabul qilmaysizlarmi desa ular aytadiki qolu inna bima ursiltum bihi kafirun ular aytdilarki biz sizlar yuborilgan narsaga kofirmiz ya'ni tan olmaymiz bu narsani inkor qilamiz deb aytishdan u qavm nimaga chunki ular ota bobolariga ergashishardi ko'r ko'rona ergashishardi endi birodarlar mana shuni davolashlik haqdan ko'r ko'rona e, burilib shaxslarga ergashishlik ko'r ko'rona taqlid qilishlik yoki ota bobolarni yo'liga ergashishlikni muolajasi qanday qilib bo'ladi shariatda desa birinchi o'rinda dalil bilan bo'ladi ya'ni kishi mana shunday toifa insonlar bilan munoqasha qilayotgan paytda dalilni o'rtaga qo'yishlik kerak biz o'zimizdan kelib turib gapirmayapmiz alloh taolo dedi alloh taoloni rasuli dedi bilan hukm qilyapmiz deb turib odamlarga tushuntiradi va ikkinchisi muolajasi maizotul hasana chiroyli maviza bilan go'zal maviza bilan da'vat qiladi nimaga desa chunki odamlar ba'zida ana shu eski ota bobosidan qolib ketgan narsaga ko'nikib qoladi va mana bu narsani tark qilishliklari qiyin bo'ladi odamlarga shuning uchun o'zini o'rniga qarab turib ba'zi o'rinda agar haqiqatdan talab qilinsa qattiq gapirishlik talab qilinadigan bo'lsa qattiq gapiriladi lekin o'zi aslan insonlar o'rganib qolgan narsadan ularni ajratishlik uchun esa ajratib olishlik uchun esa haqqa tomon tortishlik uchun esa chiroyli maviza bilan chiroyli da'vat bilan da'vat qilinadi va mana bu narsada ahli ilmlarni tutgan o'rni ko'p e, muhimki birodarlar ahli ilmlar haqni birodarlar yashirmasdan yetkazishlik kerak nimaga odamlar masalan inkor qiladi desa chunki unga yangilik bo'lib tuyuladi haligi haq nimaga yangilik bo'lib tuyuladi chunki ayrim ahli ilmlar haqni yashirib keladi chunki haqni aytib qo'ysa ota bobolarimiz mana bu narsani qilmagan deb turib odamlarni inkor qilishlikdan qo'rqib turib ahli ilmlar yashirib keladi ayrimlar shuning uchun ahli ilmlar doim haqni qanday bo'lsa shundayligicha aytishlik kerak ota bobosini urf odatiga to'g'ri kelsa ham u qavmni yoki to'g'ri kelmasa ham baralla qanday bo'lsa shundayligicha aytishlik kerak sukut qilmaslik kerak shuning uchun ahli ilmlar birodarlar bularni sukuti ham ayrim holatlarda omma xalqni adashligiga sabab bo'ladi masalan aytaylik jihod qilinishlik kerak deb turib da'vat qilinsa bir odam chiqib haqni gapiradigan bo'lsa odamlar nima deydi buni ota bobolarimiz qilmagan deydi va ahli ilmlar gapirmayapti deydi agar deydi jihod haq bo'lganda falonchi ahli ilm gapirgan bo'lardi deydi ko'ryapsizmi haligi odam botil ham demadi haligi ahli ilm va haq ham demadi va lekin jim turibdi jim turibdi haq ham demadi to'g'ri ham demadi noto'g'ri ham demadi jihodni lekin jim turibdi jim turishligini o'zi avom xalqni adashligiga kifoya bo'ladi chunki avom xalq aytadiki agar deydi sen haq bo'lganda palonchi olim gapirardi deydi falonchi olim gapirar shuning uchun ahli ilmlar sukut qilmaslik kerak haqni aytishlikda sukut qiladigan bo'lsa ham mana bu narsa avomni adashishligiga sabab bo'lishligi mumkin shuning uchun haqni haq deb botilni botil deb oqni oq deb qorani qora deb doim ahli ilmlar avomga tushuntirishlik kerak nima uchun desa avom bilmasdan ko'r ko'rona taqlid bilan haqni inkor qilib qo'ymasligi uchun ibn qom javziy rahmaulloh aytadilarki o'zlarini ilamul muvaqqin kitoblarida kishilarni so'zini shariat naslarini shariat naslari degani alloh taoloni kalomi payg'ambar alayhisalom sunnatlari degan ya'ni sunnatlari darajasiga chiqarishlik ya'ni shaxslarni so'zlarini shu darajaga chiqarish shunga teng qilishlik va mana bu shaxslarni so'zlariga biror bir so'zni muqobiliga olib kelmaslik va hatto shariatni so'zi bo'layotgan bo'lsa ham ya'ni qabul qilmasdan tark qilishlik mana shu ulamolar ijmo qilgan harom narsadir deydi ajma'at al ummatu ala annahu muharram allohga qasamki ummat ijmo qilganki mana shu narsa muharromdir haromdir deydi ya'ni ko'rkorona taqlid haqida gapiryapti ya'ni bir shaxsni gapini nimaga teng qilyapti alloh taoloni kalomi payg'ambar alayhissalom sunnatiga teng qilyapti va hatto mana buni muqobiliga biror bitta gap topmayapti tark qilyapti ko'rkorona ergashyapti va hatto buni ziddisiga noto'g'ri ekanligini bayon qilib kitobi sunnatdan hujjat kelayotgan bo'lsa ham haligini tark qilyapti bosh tortyapti mana shu narsaga ummat ijmo qilganki mana bu narsa haromdir mana bu narsa deyapti ummatda zohir bo'lmadi ya'ni falon shayx aytdi deb turib uni ziddisiga haq kelayotgan bo'lsa ham ana shu shayxni gapini olib ketishlik kabi ko'rinishlar ummatda zohir bo'lmadi magar ham shu fazilatli asrlar o'tib ketgandan keyin ya'ni sahobalarni davri tobiinlarni taba davri o'tib ketgandan keyin mana shunaqa odamlar kelib chiqdi deydi ya'ni hatto kitobi sunnatga qarshi gapni gapiradigan va mana shu gapirsa ham uni gapi olinib ketiladigan odamlar chiqdi deydi bir kuni ahmad ibn hambalni oldiga bittasi kelib e, so'radiki ahmad ibn hambal men ro'y yozmoqchiman ro'ydan murod fikr ya'ni o'zi bilasizlar shariatni masalalari qur'on sunnat ijmo qiyos Ha? ba'zi ulamolar mana shunga qo'shimcha ham qo'shadi roy deydi agar qiyosga ham tushunilolmaydigan bo'lsa roy deydi bunda ham mana shu foyda zararga qarab turib kitob sunnatga qarab turib aql bilan fikr bilan bir hukmni aytishlik mana bu narsani mazhablardan ba'zilari qilgan ba'zilari qilmagan bu roy fikr ya'ni bir kishi keladi ahmad ibn hambalni oldiga kelib shu men roy yozmoqchiman fikr haqida kitob yozmoqchiman deydi ya'ni fikrga suyalingan ahkomlarni yozmoqchiman deydi shunda aytadiki alayka bil athari val hadis deydi ahmad ibn hambal sen sahobalarni asarlarini sahobalarni so'zlarini va hadisni lozim tutgin deydi shunda haligi odam aytadiki falonchi yozyaptiyu deydi falonchi yozyapti shu fikrdan kelib chiqib yozyapti deganda ahmad ibn hambal aytadiki fulan lam yanzil as sama u falonchi osmondan tushmagan deydi ya'ni falonchi osmondan tushmagan ya'ni xulosa shuki birodarlar u gapirayotgan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar u osmondan tushmagan ko'r ko'rona ergashib ketilolmaydi agar gapi dalil bilan kelayotgan bo'lsa olinadi agar dalildan xoli kelayotgan bo'lsa dalil bilan kelayotgan gap olinadi dalil olinadi ko'r ko'rona ergashilinmaydi demak shu ko'r ko'rona ergashishlik shaxslar borasida g'ulu ketishlik haqdan biluvchi bo'lgan narsalardan to'rtinchisi havoy nafsga ergashishlik va inson o'zini his tuyg'ularini hokim qilishlik shariat hukmlari kelgan paytda nima qiladi o'zini his tuyg'usini hokim qiladi o'zini havoy nafsiga ergashadi havo havoy nafs degani birodarlar al hawa deyiladi Havoning ikki xil ma'nosi bor agar hava so'zini olingan bo'lsa ya'ni fe'li havaya bo'layotgan bo'lsa birodarlar bunda pastga tushib ketishlik qulashlik degan ma'noga dalolat qiladi ya'ni inson havoyi nafsiga ergashadigan bo'lsa uni qulatadi havoyi nafs haq yo'ldan ozdiradi ikkinchisi agar haviya so'zidan olingan bo'lsa yaxshi ko'rmoq sevmoq degan ma'noda ya'ni bir narsaga muhabbat qo'ymoq degan ma'noda kishi havoyi nafsiga ergashdi degani nafsiga yoqadigan narsaga ergashadi nafsiga yoqmaydigan narsa nima qiladi tark qiladi yaxshi ko'rgan narsasini oladi yaxshi ko'rmagan narsasini tark qiladi mana bu narsa ham birodarlar haqdan to'suvchi bo'lgan narsalardan biri shuning uchun ko'p ko'rinadiki kishi haqqa ergashadi haqni taniydi lekin haqni yukini ko'tara olmaydi haqni o'ziga yarasha og'irligi bor haqni mas'uliyati bor mana bu narsani ko'tara olmaydi aytadiki sinab ko'rdim deydi menga emas ekan deydi namozga yiqiladi lekin davom etolmaydi nimaga chunki havoy nafsi ko'tarmaydi jihod qilaman deydi hatto keladi jihodga ham yuradi jihod maydonlarida uch to'rt oy besh oy keyin ana u haqni ko'tara olmay qoladi keyin ana shu haqni tark qiladi nimaga desa havoyi nafsiga ergashadi shuning uchun birodarlar havoyi nafs bu asl insonlarni haqni bilib turib o'zi haqni qabul qilmaslikdagi asl sabablardan biri bo'lsa va, va xususan haqni bilgandan keyin haqni tark qilishlik ham sababi birodarlar havoyi nafs bo'ladi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahvaahum agar sizga ular istijobat qilmaydigan bo'lsa ijobat qilmaydigan bo'lsa bilingki ya'ni ular siz olib kelgan haqni qabul qilmayotgan bo'lsa sizga ijobat qilmayotgan bo'lsa bilingki annama yattabi'una ahvaahum ular o'zlarini havoyi nafslariga ergashmoqdalar deydi alloh taolo demak haqni qabul qilmayaptimi buni sababi nima ekan havoyi nafslariga ergashishlik ekan shuning uchun biz birodarlar haqqa amal qilishligimiz kerak haq bizni havo nafsimizga to'g'ri kelayotgan bo'lsa ham to'g'ri kelmayotgan bo'lsa ham tamomiy biz haqqa ergashishligimiz kerak chunki hozirda aytib o'tganimdek xususan jahon birodarlar bu havo nafsga teskari bo'lgan narsa alloh subhanava taolo insonni tabiatini biladiyu to'g'rimi alloh taolo karimada aytadiki kutib alaykumul qital va lakum sizlarga jang qilishlik farz qilindi u sizlarga yoqmaydi deydi ya'ni nafsga yoqmaydigan narsa jang jondan ayrilishlik inson o'zini bir a'zosidan ayrilishlik vatanidan ahli bola chaqasidan ahli oilasidan ayrilishlik ota onasidan ayrilishligi g'urbat diyorlariga kelib jang qilishlik albatta mana bu narsa nafsga yoqmaydi lekin alloh subhanahu va taolo nima qilyapti buyuryapti buyuryaptiki haq sizni nafsingizga yoqsin yoqmasin siz mana bu narsaga amal qilishligingiz kerak hasan basir aytadilar-ki, inna hadal haq thaqil vaqad jahada nas va hala baynahum va bayna kathirin min shahawatihim albatta mana bu haq qiyindir deydi batahqiq insonlar jihad qildilar va mana bu haq ular bilan o'z shahvatlarini o'rtasidagi ko'p narsalarni o'rtasini to'sib qo'ydi deydi ya'ni haqni ko'tarib yurishlik birodarlar insonni ko'p o'zi nafsi xohlagan narsalardan nima qilib qo'yadi man qilib qo'yadi to'sib qo'yadi فإنه والله ما يسير على هذا الحق إلا من عرف فضله ورجع عاقبته deydilar allohga qasamki deydi mana bu haqda mana bu haqni fazilatini bilgan odamlargina va uni oqibatidan go'zal oqibatidan umid qilgan odamlargina yuradi deydi takbir allohu akbar shuning uchun birodarlar biz haqni fazilatini bilishligimiz kerak qaysi yo'lda ketayotgan ekanligimizni birodarlar fazilatini bilishligimiz kerak to'g'ri nafsga yoqmasligi mumkin lekin oqibatini o'ylagan odamlar uchun mana bu narsa yengil kechadi alloh subhanahu va taolo mana namoz haqida aytadiki va innaha lakabiratun illa alal xoshiin albatta u qiyindir magaram Allohdan xushu qiladiganlar uchun yengildir deydi nima sabab bo'ldi yengil bo'lib qolishligiga allazina yazunnuna annahum mulaqu robbihim va annahum ilayhi raji'un. ular shunday kishilarki robbilariga yo'liqamiz deb aniq ishonadilar deydi aniq gumonlari aniq Allazina yadhunnu annahum ملاقو rabbihim. ular aniq ishonadilarki robbilarimizga yo'liqamiz deb va annahum ilayhi va ular robbimizga qaytamiz deb aniq iymon keltirganliklari uchun oqibatini bilganliklari uchun ular uchun mana bu narsa yengil har bir ibodatni birodarlar agar chiroyli go'zal oqibatini unga beriladigan savoblarni agar kishi hayolidan o'tkazadigan bo'lsa mana bu narsani his qilib ibodat qiladigan bo'lsa ana u ibodat unga yengil bo'ladi. shuning uchun hozirda aytib o'tganimizdek birodarlar haqni biz nafsimizga yoqsa ham yoqmasa ham qabul qilishligimiz kerak unga amal qilishligimiz kerak alloh subhanahu va taolo o'zlarini havoi nafsiga ergashgan odamlarni mazammat qilib aytadiki afroayta man ittaqada ilahahu hawa o'zini havoi nafsini xudo qilib olgan odamni ko'rdingizmi deydi havoi nafs boya aytib o'tganimizdek insonni tuban holatga keltiradi birodarlar insonni tushirib tashlaydi qulatadi agar inson havoi nafsiga ergashadigan bo'lsa bir shoir aytgandek idal maru lam yaglib hawahu aqamahu bimanzilatin fihal azizu zalilu deydi agar kishi o'z havosini mag'lub qila olmaydigan bo'lsa o'z havosini ustidan g'olib bo'la olmaydigan bo'lsa uni havosi havoi nafsi uni shunday bir o'ringa tushirib qo'yadiki fiha alazizu zalilu undagi aziz xor odam bo'lib qoladi zalil odam bo'lib qoladi ya'ni kishi o'zi havoi nafsini yengmaydigan bo'lsa mujohadatun nafs qilib o'zining nafsiga qarshi kurashib havoi nafsidan ustun bo'lmaydigan bo'lsa ana u nafs oxir oqibat uni nima qiladi borib xor bir holatga olib kelib qo'yadi alloh subhanahu va taolo barchalarimizni havoi nafsdan o'zi saqlagan bo'lsin albatta hozirda aytib o'tganimdek birodarlar nafs unga yoqadigan narsalar tomon moyil bo'ladi masalan jihod haqida gapiring ba'zilar eshitgisi kelmaydi to'rtta xotinga uylanish haqida gapiring yoki ikkita xotinga uylanish haqida gapiring hammani qulog'i ding bo'ladi nimaga Chunki bu mana bu narsa inson nafsiga yoqar. To'g'ri, bu ham halol, bu ham halol. Lekin nafs qaysi birisiga moyil bo'lyapti? O'ziga yoqadigan narsasiga moyil bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo doim ham insonni o'zini nafsiga yoqmaydigan narsaga buyurmadi, birodarlar. Masalan, uyqu bor, yeb ichish bor. Qalbi uyg'oq odamlar, g'aflat ahli bo'lmagan odamlar mana shu havoi nafslarni ham, ya'ni mana bunday kabi, ya'ni Alloh taolo halol qilgan havoi nafsni nazarda tutyapman men. Alloh halol qilgan shahvatni nazarda tutyapman, ya'ni. ayoliga qo'shilish bo'lsin mana bundan ham ajr bo'ladi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki sizlarni biringlarni ayoliga qo'shilishligida ya'ni o'zini ayoli bilan qo'shilishligida ajr bor dedi. yo rasululloh bittamiz shahvatini qondiradiyu unda ajr bo'ladimi desa payg'ambar alayhissalom aytadiki agar u narsani haromda qondirsa nima bo'lar deydi gunoh bo'larmidi deydi ha deyishadi sahobalar buni savob narsada qondirganligi uchun unga ajr bo'ladi deydi uxlasa ham solih niyatlar bilan uxlaydi ya'ni ertaga turaman baquvvat bo'lib dinimga xizmat qilaman degan niyatda uxlaydi uyqusi ham ajr yemishini ham ajr qilib oladi xuddi shuningdek birodarlar hozir aytib o'tganimdek inson o'zini nafsiga yoqadigan narsalarni ham ibodatga aylantirib olsa bo'ladi o'zi aslan halol yo'l bilan ya'ni halol yo'l bilan kelgan havoyi nafsga moyil bo'ladigan yoqadigan narsalarni ibodatga aylantirib olsa bo'ladi va hozir aytib o'tganimizdek havo nafsga yoqmaydigan narsaga ham inson bo'yinsunishlik kerak va mana shu narsa insonni haqiqiy saodati hisoblanadi demak kishi qachon havoyi nafsga ergashadigan bo'lsa havoyi nafsini o'zini tabiatini ya'ni o'zini his tuyg'usini hokim qilib oladigan bo'lsa birodarlar bu odam haqdan burilib ketadi mana bu narsa birodarlar havorijlarda ham ko'rilingan bir holatki mana tarix kitoblarida keladi sahoba abdulloh ibn habbobni havorijlar ushlab oladi o'zini cho'risi bilan birga abdulloh ibn habbob habbob ibn arutni o'g'illari bo'ladi bu kishi buyuk sahobalardan havorijlar u kishini cho'risi bilan birga ushlab oladi cho'risi homilador bo'ladi keyin habbob abdulloh ibn habbobni o'ldirishadi va cho'risini ham o'ldirib qornini yorishib bolasini ham o'ldirishadi havorijlar mana shu havorijlar shu ishni qilgandan keyin yo'lda ketayotganda bittasi cho'chqani ko'rib qolib turib cho'chqani bitta uradida haligi cho'chqani terisini shilib qo'yadi o'ldirmaydi terisi shilinib qoladi shunda ey sen deydi ahli zimmani cho'chqasini ga jarohat yetkazib qo'yding deydi bittasi bor deydi egasidan rozilikchilik olgin ahli zimmaga biz yaxshilik qilishga buyurgan nabiy sollallohu alayhi vasallam deydida hali haligi xovorij borib turib hali kofirdan nima qiladi uzr men shu sizni cho'chqangizni terisini shilib qo'yibman deb uzr so'rab uni haqqisini beradi hatto yana bittasi bir xurmoni yeb qo'yadi nimadan tushib qolgan bir xurmoni yeydi yana aytadiki sherigi aytadiki sen deydi haromdan narsani yeb qo'yding bor egasidan so'rab olgin deydi egasidan ruxsat olgin rozi qilib olgin deydi ko'ryapsizmi xovorijlar nima qilyapti mana bunday oddiy bo'lgan masalalar ular uchun katta bir masala lekin qon masalasi musulmonni nohaq kofirga chiqarishlik masalalari esa musulmonni qonini to'kishlik masalalari esa oddiy bir masalaga aylanib qolyapti nimaga desa chunki bular havoyi nafsiga ergashyapti o'zlarini havoyi nafslarini hokim qilyapti shuning uchun ba'zida ko'rasiz shu havoyi nafsiga ergashganlarni mujohidlarga yozishadi o'zi jihod qilgani kelmagan bu kofirga qarshi bitta o'q ham otmagan aytadiki sizlar tarafda odamlar sigaret chekar ekan deydi shariat yo'q ekan deydi yoki ayollarni yuzi ochiq ekan deydi biz bu joyga borsak bo'ladimi deydi albatta bo'ladi chunki bu joyda jihod ketyapti mana bunday ma'siyatlarni bo'lib qolishligi bu narsa tabiiy bir holat islomiy jamiyatda bo'ladi mana bunday ma'siyat gunohlar lekin mana bu narsalarga da'vat ketyapti shariy mahkamalar ishlayapti mana shu narsani oddiy mana shu narsani nima qiladi sabab qilib olib turib farz bo'lgan jihodni tark qiladi shariat yo'q ekan deb turib holbuki agar havoyi nafsini emas agar shariatni hokim qiladigan bo'lsa bu odam kelishlik kerak jihodga chunki jamiyat birodarlar ya'ni gunoh ma'siyatlardan tamomiy pok bo'lgan jamiyat bo'lmaydi unaqa jamiyatda odam yashayman deyotgan bo'lsa borib osmonga chiqib yashasin farishtalar ichida bunaqa jamiyat bo'lmaydi nabiy sallallohu alayhi vasallamni jamiyatida ham gunoh qilib qo'ygan odamlar bo'lgan zino qilib qo'ygan odamlar bo'lgan ayrimlarni nabiy alayhi vasallam toshvarang qilgan aroq ichib qo'ygan odamlar bo'lgan ularga nabiy sallallohu alayhi vasallam darallagan bir rivoyatda keladi shu xurmoni po'stlog'i bilan nabiy alayhi aroq ichgan odamni darraladi deydi bir rivoyatda o'zlarini shipaklari bilan nabiy alayhi vasallam darraladi demak aroq ichib qo'ygan odamlar bo'lgan nabiy sallallohu alayhi vasallamni jamiyatida ham lekin biz aytmoqchi emasmiz mana bu mujohidlarni jamiyati u jamiyat bilan biz o'xshash demoqchi emasmiz u jamiyat albatta afzal nabiy sallallohu alayhi vasallamni jamiyati albatta afzal sahobalarni jamiyati lekin birodarlar aytilmoqchi bo'layotgan narsa shuki imom mavridiy rahmaulloh aytganlaridek shariatni hokim qilishlikni asosi nima bostirib kelguvchi dushmanni qaytarishlikdir deydi shu havorijlarni bittasi yozibdi sizlar tarafda odamlar sigaret chekadi o'zini mintaqasida yoki sigaret chekadiganlar yo'qdek odamlar sigaret chekadi ayollarni yuzi ochiq shofiy mazhabida yuz avrat emas qavm shofiy mazhabida aksari alhamdulillah niqobga kirib boryapti bu mintaqa ozod qilingan mintaqalarda lekin bu mana bu mazhabda avrat bo'lmagandan keyin shu mazhabiga amal qilyapti gunohkor bo'lmaydi u odam o'zini mazhabiga amal qilayotgan bo'lsa biz javob berdikki unga bo'pti bizni mintaqamizda ayrim ayollarni yuzi ochiq bo'lib qolayotgan bo'lsa ayrim odamlar sigaret chekib qo'yayotgan bo'lsa bu mana shu munkarni ko'rilayotgan bo'lsa sizlarni mintaqalarda musulmonlarni nohaq kofirga chiqarilayotganligini ko'ryapmiz musulmonni qoni nohaq to'kilayotganligini ko'ryapmiz qaysi gunoh kattaroq ko'rdingizmi mezon o'zgarib qoladi havorijlarda kechagina bittasi yozibdi kofir bilan sulh qilsa bo'ladimi sulh qilmaslik kerak u deb tashqaridagi odamlarda ya'ni kofir bilan vaqtinchalik urushni to'xtatib turishlikni hudna deyiladi ayrim holatlarda bundan bir ikki yil avval shunaqa holat bo'lgan mujohidlar bilan kofirlarni o'rtasida ma'lum bir muddatga ya'ni ma'lum bir oyda ma'lum bir oygacha bir ikki oy uch oycha jangni to'xtatib turishlik holati bo'lgan mana bu narsani kim qiladi desa mujohidlar qiladi ya'ni mujohidlar foyda zararni ko'rib turib uni ichidagi ahli ilmlar mujohidlarni ichidagi ahli ilmlar holatga qarab turib otash kesim qilamizmi, hudna qilamizmi, hudna qilmaymizmi deydi. Buni mujohidlarning ishi bu. Tashqaridagilarning ishi emas bu. Tashqaridagilarning ishi emas bu. Mujohidlar biladi foyda zararga qarab turib. Ko'ryapsizlarmi? Tarozi o'zgarib qolganda odamlarda. Ma'siyat emas bo'lgan narsani ma'siyat deb ko'radigan bo'lib qolgan. Va ma'siyatlarni ham nimasini o'lchovi o'zgarib ketgan. Katta gunoh bilan kichkina gunohni ajrata olmaydigan bo'lib ketgan. shuni sababidan birodarlar nima inson haqdan burilishligi mumkin mana kechaginda birodarlar haligi gapimizga bir e, guvohki ya'ni gapimizga bir dalilki shariatni hokim qilishlikni asosi fundamenti bu bosilib kelguvchi dushmanni qaytarishlik mana shu eng birinchi bo'lgan narsa birodarlar shu narsani talab qiladi shariat kechagi bo'lgan jangda qirqta ansor mujohid qirqta ansor mujohid birodarlarimiz o'limga bayat berishdi qirqtasi qirqta birodar takbir allohu akbar o'limga bayat berib dushman juda ham katta bir jangni tartibini ko'rayotgan edi qirqta birodar shu tartibini ko'rayotgan vaqtda dushmanni ichiga kirib borgan birodarlar dushmanni ichiga kirib borib mana shu jang tartibi alhamdulillah to'xtagan qanchadan qancha kofirlarni o'ldirishgan birodarlar va qirqtasini hammasi shahid bo'lib ketdi birodarlar takbir allohu akbar mana shu bilan shariat qoyim bo'ladi birodarlar mana shu bilan shariat hokim qilinadi imom mavridiy rahimaullohni so'zini qaytaramanki birodarlar shariatni hokim qilishlikni asosi bu bostirib kelguvchi dushmanni qaytarishlikdir keyingi masalalar keyingi masalalar birodarlar uni orqasidan kelib chiqadigan orqasidan kelib o'zini o'zi kelib chiqadigan narsalar shariy mahkamalarni qurilishligi bo'lsin alhamdulillah shariy mahkama o'ttiz beshta shariy mahkamamiz bor to'rt yuz ellikta ribot nuqtamiz bor bizni ozod qilingan mintaqalarda o'ttiz beshta shariy mahkama bor olloh dedi alloh taolo rasuli dedi bilan hukm qilyapti lekin xovorijlarda nima tarozi o'zgarib qolgan shuni qilyapsizlar ekan deydi holbuki jang ketyapti alhamdulillah sigaret chekib qo'yayotganlar bo'lyapti ekan deydi abdulla azom rahimulloh aytadiki sigaret chekib qo'yadigan mujohid ya'ni shu gunoh qilyapti sigaret chekib qo'yayotgan mujohid kechasi qoyim bo'lib kunduzi ro'za tutib jihod tark odamdan ko'ra afzalroqdir deydi afzalroqdir nimaga desa chunki buni qilayotgan shuncha katta savobli amalni ichida mana bu ish nimasi gunoh ko'rinmaydi deydi ya'ni o'ylamasin ularni jamoatlarida sigaret chekadigan odamlar bor ekan deb yo'q men xalqni nazarda tutib gapiryapman va mana bu xalq mujohid xalq har bitta narsani qilich bilan hal qilinmaydi muallim abdulaziz rahimaulloh aytganlaridek faqatgina qilich bilan bo'yin sulintiriladigan haqda yaxshilik yo'qdir deganlar ya'ni har bir narsaga qilich ishlatilinmaydi da'vat qilinadi odamlarga qanoat beriladi shuning uchun hadlar ham shariatimizda sanoqli gunoh borki shularga ham had qoyim qilinadi qolgan ishlarda birodarlar da'vat qilinadi va mana shu narsa ketyapti umar ibn abdulaziz rahimaullohni farzandi aytadiki otajon mana bidat ko'payib ketdi gunohlar ko'payib ketdi qaramayapsiz deganda o'g'ilcham agar men odamlarni hammasini jumlatan ya'ni tamomiy hammasini o'ptimiga degan ma'noda ya'ni o'ptimiga hammasini jumlatan haqqi bo'ysundirsam undan jumlatan bosh tortib yuborishadi deydi men har kuni bittadan bidatni har kuni bittadan ma'siyatni yo'qotsam yaxshi emasmi deydi o'g'liga mana shunday ya'ni jamiyatlarni barpo qilishlik islomiy jamiyatni qoyim qilishlik birodarlar shunday bo'ladi ya'ni bidatlarni asta asta yo'q qilishlik va gunoh ma'siyatlarni yo'q qilishlik bilan bo'ladi yana birodarlar haqdan biluvchi bo'lgan narsalardan biri hasad chunki hasad qilguvchi odam hasad qilinayotgan odamdan biror narsani qabul qilmaydi chunki hasad qilib turibdida haqni gapirsa ham qabul qilmaydi yahudlar nimaga nabiy sollallohu alayhi vasallamni tan olishmadi chunki hasad sabab bo'ldi iblis nimaga odamga odam alayhissalomga sajda qil degan buyruq bo'lganda mana bu buyruqqa amal qilmadi nimaga sajda qilmadi chunki hasad sabab bo'ldi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki vadda kathirun min ahli kitabi law yuruddunakum min ba'di imanikum kuffara ko'p ahli kitoblar sizlar iymon keltirganinglardan keyin sizlarni kufrga ya'ni kofirlikka qaytarishlikni xohlaydilar deydi nima uchun alloh taolo bayon qilyaptiki hasadan min indi anfusihim o'zlari tarafidan bo'lgan hasad tufayli sizlarni kofir bo'lishliginglarni xohlaydi deydi demak hasad birodarlar haqni qabul qilishlikdan haqni olishlikdan uruvchi bo'lgan narsa nabiy sollallohu alayhi vasallamni ayollari mo'minlar onasi sofiya binti huyay roziyallohu anha rivoyat qiladiki mashhur qissalarda keladi bu ayol nabiy sallallohu alayhi vasallamni ayollari sofiya binti huyay nabiy sollallohu alayhi vasallamga eng dushmanchilik qilgan yahudlarni saidlardan bo'lgan yahudlarni kattalar zodagonlardan bo'lgan huyay ibn axtobni qizlari bo'ladi nabiy sollallohu alayhi vasallam madinaga kelganda sofiya onamiz aytadiki meni otam bilan amakim abu yasir nabiy sollallohu alayhi vasallamni oldiga bordi deydi va nabiy sollallohu alayhi vasallamni huzurida juda ham ko'p vaqt o'tirib kechroq qaytib kelishdi deydi va men ularni kutib olgani chiqsam ketgan holatdagi holatda emas deydi ya'ni g'amgin bo'lib kelib qolishgan deydi men men ularni kutib olganimda doim xursand bo'lishar edi mana bu xursandchilikni men ularni ko'zida ko'rmadim deydi keyin ular bir biri bilan gaplashishdi deydi men mana bu suhbatga guvoh edim deydi amakim otamga qarab aytdiki bu o'shami ya'ni kitobimizda kelgan payg'ambar bu o'shami deganda otam aytdiki ha ha o'sha sifatlari bilan aniq bildingmi deb abu yosir so'rasa hey ibn ahtob ha xuddi ana shu sifatlari bilan kelgan odam deb tamomiy nima qilishdi tan olishdi sifatlarini keyin amakisi huyay ibn ahtobga aytadiki endi nima qilasan deganda aytadiki adavatuhu vallohi ma baqitu deydi vallohi deydi qasamki deydi to tirik ekanman unga dushmanlik qilaman deydi nima sabab hasad sabab payg'ambarni arablardan chiqib qolganligiga hasad qilishdi ular shuning uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam dushmanlik qildi shuning uchun sanoqli bo'lgan odamlargina iymon keldi yahudlar nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadiki agar o'nta yahud islomga kirganda edi hammasi islomga kirardi o'ntasi ham kirmaganda nabiy sallallohu alayhi vasallam davrida beshinchisi birodarlar insonda haqdan burilib ketishligiga sabab bo'ladigan narsa g'ulu boya aytib o'tganimizdek kishi haqni tark qiladi nimaga desa chunki u o'ziga Alloh unga yuklamagan narsani yuklab oladi zimmasiga g'ulub ketishlik chuqur ketishlik din borasida haddan oshlik ya'ni g'uludan murod haddan oshlik g'uluni tarifi birodalar hozir aytib o'tganimizdek Alloh uni yelkasiga yuklamagan narsani o'ziga nima qilib olishlik vojib qilib olishlik alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki ya ahlul kitob, la taghlu fi dinikum Ya ahlul kitoblar dininglarda haddan oshmanglar la taqulu alallohi illal haq va allohga faqatgina haq bo'lgan narsani aytinglar deydi ibn kasir rahimahulloh aytadilarki ko'p insonlarni asl zalolatini sababi deydi dinda g'uluv ketishlikdir deydi mana bu ummatda ham birodarlar aksarini zalolati birodarlar dinda g'uluv ketishlik sababli bo'ldi dinda g'uluv ketadigan bo'lsa inson haqni qabul qilmay qo'yadi boya aytib o'tganimizdek chunki ana u odamda tarozilar mezon o'zgarib qoladi savobli ishni gunoh deb gunoh ishni savob deb ko'radigan bo'lib qoladi ya'ni musulmonni qonini to'kishlikni musulmon nohaq kofirga chiqarishni bu narsani ajr deb biladi mana bu harom ishni gunoh bo'lgan ishni o'ziga to'g'ri deb o'ziga to'g'ri qilib oladi to'g'ri ishlarni esa noto'g'riga aylantirib oladi yana birodarlar haqdan buruvchi bo'lgan narsalardan biri kibr nabiy sollallohu alayhi vasallam kibr nima deb so'ralinganlarida kibrga shunday ta'rif berdilarki al kibru huwa batarul haqqi va g'amtun nas kibr haqni rad qilishlik va insonlarni past sanashlik dedilar ya'ni insonda kibr bo'ladigan bo'lsa u inson haqni olmaydigan bo'lib qoladi haqni rad qiladigan bo'lib qoladi batorul, batorul haq degani birodarlar mensimasdan rad qilishlik degan oddiy rad qilishlik emas haq kelgan paytda u haqni mensimaydi va insonlarni past sanaydi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri haq men o'z oyatlarimdan yerda nohaq kibr qiladiganlarni burib qo'yaman deydi ya'ni haqdan alloh subhanahu va taolo kibr qiladiganlarni shunday burib qo'yadi va yarov kulla ayatin la yu'minu biha ular har bir oyat mo'jizalarini ko'rsalar unga iymon keltirmaslar va yarov sabila rushdi la yattaxiduhu sabila agar to'g'ri yo'lni ko'radigan bo'lsalar uni yo'l deb to'g'ri yo'l deb qabul qilmaslar agar adashuv yo'lini ko'rsalar ana shu yo'lni o'zlariga yo'l qilib oladilar deydi alloh taolo ya'ni insonda kibr bo'ladigan bo'lsa to'g'ri yo'l topolmay qoladi haq bilan botilni ajratolmay qoladi yana kibrga qo'shilib ketadi mansab inson bir mansabga ega bo'ladigan bo'lsa riyosatda bo'ladigan bo'lsa mana shu ham ayrim holatlarda haqni qabul qilishlikdan haqqa ergashishlikdan to'sib qo'yadi inson ibn qoyim javziy aytadilarki ba'zi bir rohiblar bilan munoqasha qilardik deydi bahs qilardik deydi rohiblar ya'ni iso alayhissalom xudo qilib olganlar va bularga haq ochiq bo'lardilar va bularni botillari tamomiy isbotlanardi botil ekanliklari va bular haqni tan olardilar aytardilarki to'g'ri aytyapsizlar deyardilar lekin deyardilar bizni oyog'imizga deyardi deyishardiki rohiblar bizni oyog'imizni ostiga odamlar pullar sochib qo'yadi xohlagan hukmimizni qilamiz odamlarga va xohlagan narsamizga bizni haqqimiz bor agar biz sizlar aytgan narsani qabul qiladigan bo'lsak mana bu narsalarni hammasidan qo'rqib qolamiz deb mansabdan voz kechishlikdan qo'rqishib ular haqni olishmasin demak birodarlar mansab ham ba'zida haqni qabul qilishlikdan to'sib qo'yishligi mumkin insonni haqni e, haqdan burilib ketishligi sabab bo'lishligi mumkin yettinchisi birodarlar ba'zi insonlar haqdan burilib qoladi sababi desa haqqa da'vat qilayotgan odamni bitta xatosi tufayli ya'ni haqqa chaqirayotgan odam bir ishda bir toyilib qoladi natijada ana shu narsani ushlab olib turib undagi tamomiy haqni rad qilib yuboradi odamlar tushundinglarmi tamomiy undagi haqni rad qilib yuboradi mana shu ham birodarlar haqdan burilib qolishning sabablaridan biri eng oxirgisi birodarlar sakkizinchi sababi kishi o'zini jamoatini o'zini guruhini haqda deb turib qolganlarni hammasini adashgan deb bilishlik haqni o'zini guruhiga ehtikor qilib qo'yishlik ya'ni haqni go'yoki monopoliya qilib olishlik o'zini jamoatiga o'zini guruhiga o'zidan boshqalarni adashgan deb bilishlik mana shu birodarlar ayrim jihodiyman degan harakatlarda ham birodarlar ko'rinib qoladigan holatlardan biri birodarlar kitobi sunnatga muvofiq bo'ladigan bo'lsa haq mana bu narsa xoh o'zingiz jamoatingizda bo'lsin xoh o'zingiz jamoatingizdan tashqarida bo'lsin siz mana bu narsani qabul qilasiz mana shu mutaassibchilik ya'ni jamoatga bo'lgan mutaassibchilik birodarlar ayrim holatlarda insonlarni haqdan burib qo'yishlikka sabab bo'ladi alloh subhanahu va taolo o'tilingan darslarni barchalarimizga manfaatli qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo eshitgan narsalarimizga amal qilishni alloh taolo nasib etgan bo'lsin barchalarimizga haqni ko'rsatgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo haq bilan botilni ajratadigan ilmni siz bilan bizga ato etgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haqda sobit qadam qilgan bo'lsin jazakumulloh xayron va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin alloh rozi bo'lsin birodarlar